ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون na hao watu wa mnyanyukoni watawaita watu wanaowajua kwa alama zao watasema kujumuika kwenu hakukufaini kitu wala hicho mlichokuwa mnafanyia kiburi aha ula alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun alaykum wala أنتم تحزنون Je, hawa sio wale mliokuwa mkiwaapia kuwa Mwenyezi Mungu hatawafikishia rehma?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 الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Je, lipo wanalolingojea isipokuwa matokeo yake? Siku yatapofika matokeo yake watasema wale waliokisahau. Kweli mitume wa Mola mlezi wetu walileta haki. Je, tunao waombezi ili watuombee au turudishwe ili tufanye yasiyokuwa yale ya tuliyokuwa tukiyafanya? Bila shaka wamejihasiri nafsi zao na yamewapotea waliokuwa wakiazua. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na wale watu wa daraja za juu katika pepo, nao ni manabii na masidikina, watawaita waliokuwa wakiwajua kwa sifa zao katika watu wa motoni, wakisema kwa kuwalaumu, huko kujumuika kwenu kwa wingi, hakukufaini chochote, wala huko kupanda kiburi kuikataa haki kwa kutegemea ujamaa wenu na utajiri wenu, na hivi sasa mnawaona hawa, nini hali yao na nini hali yenu. Hao wanyonge mliokuwa mkiwadharau na mkaapa kuwa hayumkini Mwenyezi Mungu awateremshie rehma kama kwamba nyinyi ndiyo mnayoishika rehma yake wao wamekwisha ingia peponi na Mola wao mlezi atawaambia ingieni humo kwa amani hapana hofu juu yenu kwa jambo lolote litalokupateni wala hamtahuzunika kwa jambo mlilolikosa na watu wa motoni watawanalia watu wa peponi kwa kuwaambia hebu tuachilieni maji kidogo yatumiminikie sisi au tugeieni kitu katika vyakula na mavazi na starehe nyinginezo alizokupeni Mwenyezi Mungu mtukufu na watu wa peponi watawajibu, sisi hatuwezi kufanya hayo kwa sababu Mwenyezi Mungu amezuia vyote hivyo wasipate watu wapinzani waliomkanusha yeye na neema zake katika dunia. Hawa makafiri ndiyo ambao hawakufanya juhudi kutafuta dini ya haki, lakini kawa dini yao ni kufuata pumbao na matamanio. Ndiyo pumbao la kujipumbazia na upuuzi wa kuchezea, na maisha ya dunia na anasa zake ziko hadaa Wakadhania hayo tu ndiyo maisha na wakasahau kukutana nasi. Basi siku ya kiyama sisi tutawasahau na wao hawatoistarehea pepo na watauonja moto kwa sababu ya sahau yao kuisahau siku ya kiyama na kuzikanusha ishara zenye kubainika wazi zinazothibitisha haki. Na hakika kwa ajili ya kuwabainisha haki tuliwapa kitabu na tukakipambanua. Kitabu hicho kimekusanya elimu nyingi na ndani yake zimo hoja za tauhid, upweke wa Mwenyezi Mungu na ishara za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu na pia zimo sheria zake, maelezo ya njia iliyonyoka na uongofu wa kuifikilia. Na pia yamo ndani ya kitabu hichi mambo ambayo lau watu wakiyafuata watapata rehma na wala hawanufaiki kwacho ila wale ambao nishani yao kunyenyekea haki na kuiamini. Hakika wao hawaiamini hii Qur'an na wala hawangojei ila matokeo ambayo Mwenyezi Mungu ameyabainisha kuwa yatawapata wanayoikataa. Na siku yatapofika hayo matokeo, nayo ni siku ya kiyama, walioziacha amri zake na maelezo yake na wakaghafilika kuwa ni wajibu kuiamini na hali wakiungama madhambi yao watasema hakika walikuja mitume kutoka kwa muumba wetu na mlezi wetu wakituitia haki waliotumwa kuileta nasi tukaikataa na wataulizwa je mnao waombezi wakakuombeeni nao hawatowapata au je watarudishwa tena duniani watende mema hawatajibiwa wamepoteza vitendo vyao kwa kuhadaika na dunia na umewapotea ule uzushi wa uongo wa kudai kuna Mungu asiyekuwa Allah Mwenyezi Mungu